And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. dobar dan, dobrodošli dragi slušalci na talase NX Web Radio podcasta u novu 2015. godinu. Nije nas bilo neke dve nedelje, malo smo vršili reorganizaciju, malo smo odmarali i naravno spremali se za novu 2015. godinu i ovo je prva emisija u 2015. E, godini tako da smo odlučili da krenemo sa zanimljivim i aktuelnim temama, posebno što se tiče automobilizma i zimskih mjeseci, doduše nemamo baš neku zimu, na sreću ili na radost, što se mene tiče svakako na sreću, ali e, smo pripremili nekoliko tema koje mogu biti e, veoma interesantne vozačima, kako iskusnijim vozačima, tako i vozačima koji su novi. Da, ćemo znači pričati o grejačima, E, da li zimi grejete motor ili ne e, pomenut ćemo i nešto što se tiče samo klima uređaja i kako da sanirate e, manje ogrebotine na vašem automobilu. Da ne dužimo puno, krećemo odmah. Naš prvi savjet je vezan za reparaciju grejača stakla. Zaleđeno ili zamagljeno zadnje staklo pritisak na taster grejača i u par minuta naravno ćete rešiti problem. Neispravni grejači zapravo i nisu tolika redkost, čak ni kod novih automobila. Za bezbednu vožnju jedna od ključnih stvari je svakako preglednost. Zato je bitno da dobro očistite sva stakla da biste bili e, da biste imali bolju preglednost, a i da bi ljudi vas lakše uočili. S negom e, prekriveni ili zamagljeni prozori će od vas napraviti pravu kamikazu na putu, opasnost za sebe i druge u saobraćaju. Sneg je relativno jednostavan za čišćenje, a jednom kada ga uklonite sa e, vetrobrana i zadnjeg stakla, tu su brisači koji će vam tokom vožnje brinuti za vidljivost. Ali magljenje stakala je s druge strane malo komplikovanije. Vetrobran jeste na dohvat ruke, pa ga možemo i ručno obrisati, ili kad njima usmeriti topao vazduh kako se ne bi maglio ali zadnje staklo je malo veći problem. Nije baš blizu i jedino ga možemo odmagliti uz pomoć specijalnih grejača integrisanih u njega. A ako oni ne rade kako treba, ostajemo prilično slepi i na milost i nemilost ostalih učesnika u saobraćaju. Svaka vožnja unazad je praktično risik da udarimo ili pešaka ili drugi automobil ili neku prepreku. Srećom, grejači se mogu jednostavno i prilično jeftino reparirati. Upravo zato o njima treba misliti na vreme, pre upotrebe, znači pre zime trebamo to da proverimo. E sad, glavna stvar koja je najčešće može da bude problem što se tiče grejača je konektor. Konektori se najčešće kvare usled ljudske greške. Dešava se da konektor jednostavno se zakači pri utovaru stvari u kepek ili se spoji konektora ošteti prilikom pranja. U tom slučaju prestaju da funkcionišu svi grejači. Za početak trebalo bi da razdvojimo plastičan konektor koji dovodi struju od male mesingane pločice. Sama pločica se ne skida baš lako, pogotovo kod starijih modela, pa je u ovom slučaju dobra ideja koristiti neki alat poput ravnog šrafcigera. Plastični konektor kada skinete, možete da počnete proces reparacije, a on se sastoji u nanošenju specijalnog elektroprovodnog lepka na oštećenje na pločici. A pločica se ne može lemiti jer je od mesinga, već je jedini način reparacije upravo lepak. Nakon nanošenja lepka čeka se 15 do 20 minuta da se on osuši, a vraćanjem konektora treba sačekati minimum 24 časa jer će se tek tada lepak adekvatno stvrdnuti da se plastični konektor može vratiti na svoje mjesto. I naravno nakon toga obavezno provjeravamo da li grejači rade. Mehanizam grejača ako ga tako možemo nazvati, je prilično jednostavno. U pitanju je niz tankih žica koje se, e, kroz koje se sprovodi struja. Sve funkcioniše poput tostera. Žice se vremenom zagreju i na taj način se stakla odmagljuju. Pa se led topi i naravno sneg sa stakla. Kompletna procedura odmagljivanja zadnjeg stakla traje nekoliko minuta, sad sve zavisi od modela do modela. A ako, e, kako se ne bi rasipala, Energija. Sistem grejača stakala u sebi ima tajmer koji je podešen na desetak minuta nakon čega se oni automatski isključuju. Naravno, to je sve dobro dok sistem radi. Ali često se dešava da dođe i do otkaza grejača. Na prvom mestu, kao uzrok otkaza je ljudska greška, a tek za njom sledi starost vozila. Greške najčešće nastaju pri pranju. Tada se desi da se odlomi konektor koji dovodi napajanje do grejnih žica, pa svi grejači prestanu da Tako da bi savjet trebalo bi biti pažljiv prilikom pranja zadnjeg stakala. Također, usled jačih udaraca pri zatvaranju i starosti vozila naravno, može doći do prekida providne, provodne žice. U tom slučaju samo jedan ili više grejača prestaje sa radom. Ovo je možda i najčešći slučaj kod starijih automobila i dešava se naravno da pregori osigurač u automobilu pa grejači prestanu da rade što je generalno najjednostavniji slučaj i rešava se zamenom osigurača. E sad, što se tiče reparacije grejača, prekid žice grejača naravno nije redkost. E sad, za početak moramo utvrditi na kom mestu je otkazala žica. To možemo iskoristiti glinaricu. Potrebno je dati kontakt, uključiti grejače, a zatim pomoću glinarice pronaći gdje se gubi kontakt. Mesto gdje se gubi kontakt za početak treba dobro očistiti najbolje alkoholom. Nakon toga trebalo bi da obeležite mesto na kome radite. To najlakše možete učiniti pomoću izolir trake. Nanesite tako da uokvirite deo na kome ćete raditi. Sledi naravno deo koji zahteva izuzetno mirnu ruku. Na očišćen i obeležen deo pažljivo treba naneti specijalni elektroprovodivi lepak koji se stvrdnjava nekih 15 do 20 minuta. Ova procedura sa čišćenjem i obeležavanjem radne površine ponavlja se za svako oštećenje. I naravno morate paziti da ne, pritom ne zamažete previše e, pozadi Naravno nije moguće reparirati baš svaki kvar na zadnjim grejačima, to moramo napomenuti. Kod skupljih modela sa višeslojnim debljim staklima preko grejača se nalazi sloj stakla pa im naravno nije moguće prići i izvršiti reparaciju. U tom slučaju jedino rješenje je zamena. A sa druge strane, kod ovakvih stakala grejači su veoma dobro zaštićeni pa su naravno i kvarovi na njima zaista redkost. Pojedini automobili, najčešće marke Ford ili Volvo, imaju grejača koji su integrisani i u prednja stakla, kako vozaču ne bi umanjivali vidljivost. Ovi grejači su dosta tanji od onih na zadnjim staklema i naravno njih također nije moguće reparirati. Reparacijom grejača se kod nas redko ko bavi. Tek pojedini e, servisi rade tako nešto, koji su i specijalizovani za zamjenu i reparaciju stakala a naravno složit ćete se da nije racionalno e, kupovati kompletno staklo u slučaju otkaza grejača. Cena reparacije naravno zavisi od tipa kvara, u slučaju da je odlomljen konektor, cena može biti par hiljada dinara, a za krpljenje svake žice se naplaćuje između 300 i 500 dinara. Što se tiče našeg drugog e, saveta, išli smo na jedno jako zanimljivo istraživanje koje je sprovedeno u e, preko 20 zemalja širom sveta koje imaju zimu, znači u kontinentalnom delu. I pitanje je bilo da li zimi zagrevate motor vašeg automobila. Svi vozači znaju za nepisano pravilo da je zimi dobro malo zagrejati motor automobila pre polaska. Ali da li je ovo zaista tačno, pogotovo kod novih tipova automobila? Nekada raširena teorija da se po hladnom vremenu motor automobila mora nekoliko minuta zagrevati pre polaska je mit, barem kada su u pitanju novi automobili. Kao i svaka teorija i ova je naravno ima delove koji su istiniti. Automobil na hladnim temperaturama zaista imaju veću potrošnju, a i motoru naravno treba više vremena da postigne željenu temperaturu i optimalne performanse. Pored toga, stariji automobili koji su se oslanjali na karburator su morali da se zagrevaju više po niskim temperaturama kako bi bolje radili jer bi naravno bez zagrevanja karburatori mogli loše da izmešaju vazduh i gorivo, što bi naravno dovelo do gašenja automobila. Naravno, s uvođenjem elektronskog ubrizgavanja, zagrevanje motora praktično gubi na smislu. A današnji eksperti tvrde da se motor bolje zagreva tokom same vožnje. A u krajnjoj liniji je bolje ugasiti i ponovo upaliti automobil nego ga držati da se greje, po znacima navoda, u leru. Kao dodatne negativne strane zagrevanja automobila se navodi bespotrebna emisija štetnih gasova i naravno buka. Ali veliki broj ljudi koji su učestvovali u ovom istraživanju je navelo da zapravo tokom zimskih mjeseci oni praktično zagrejavaju automobile pre svega zbog toplote i udobnosti kabine, znači da bi uključili grejanje, da bi uključili da se stakla odlede, i naravno to sve da radi dok oni izađu s polja i naravno očiste svoj automobil od snega i spreme se mm, da krenu na, na put ili na posao da se krenu. Tako da je to jako zanimljivo. Mi svakako savjetujemo da vi izađete i očistite vaš automobil s polja, što više snega da skinate i slobodno možete upaliti auto, svakako ne vidim da može bilo kakvu štetu da izazove što će auto raditi nekih 5, 6, 7 minuta dok vi to sve očistite, unutra uključite grejanje i grejače za stakla, tako da definitivno mi nije baš najjasnije ovo istraživanje, ali uglavnom većina ljudi u tom istraživanju je i navelo da zagreva automobil, ali uglavnom zbog toplote u udobnosti kabine dok se sneg očisti napolju, tako da i mi to savjetujemo. sada kao naš treći savjet je što se tiče klima uređaja. Zašto auto klima ne radi kako treba? Iskustva majstora govore da se sa prvim povećanjima temperature povećava naravno i broj vozača kojim se javljaju sa raznim problemima sa klimom. Vozači najčešće primećuju sljedeće simptome. Uopšte ne izlazi hladan vazduh iz klime, izlazi previše hladnog vazduha, i izlazi nedovoljno hladno u Znači, počet ćemo sa ovom prvom stavkom da autoklima ne hladi ili hladi neefikasno. Što može ukazivati na treba da se dopuni gas e, u samom uređaju. Najčešći problem autoklime je nedostatak gasa u sistemu. U tom slučaju je potrebno da posjetite naravno neki od servisa gdje možete E, da izvršite proveru kompletnog sistema. Oni će vam svakako dopuniti gas i pregledati ceo sistem da bi ustanovili i druge eventualne neispravnosti, ako ih ima, kao i naravno razlog zbog čega je došlo do ispuštenja gasa. Nedostatak gasa vozač će primetiti tako što će klima hladiti neefikasno ili neće hladiti uopšte. Iste simptome može izazvati i zaprljan filter u kabini, odnosno zapušena ventilacija. U tom slučaju je potrebno promeniti filter, logično, odnosno očistiti sistem ventilacije jer se dešava da lišće ili priljavština zapuše tokom jesenjih i zimskih meseci. Ako je kajiš preko kog se pogoni kompresor klime u lošem stanju ili se izlizao, nedovoljno zategnut, potrebno je svakako da se promeni. Isti problem može da bude izazvan još i nekim drugim električnim problemima kao što je neispravan kompresor klime ili ekspanzionim ventilom. U tom slučaju se preporučuje svakako posjeta električaru gdje ćete moći da izvršite zamenu uređaja. Autoklima, ako ne hladi uopšte, može se desiti da je kvar autoklime banalan, kao na primjer da pregori osigurač. U tom slučaju naravno klima ne radi uopšte a isti simptom će izazvati i neispravno kvačilo kompresora klime što svakako opet mora u servis da ide da bi se ustanovi. U slučaju da je došlo do problema u distribuciji, odnosno usmjeravanju vazduha, odnosno ako klima ne hladi ili hladi previše, to je otprilike taj simptom, desit će se da uopšte nema hladnog vazduha ili ga ima previše. Ako klima hladi neefikasno, do slabijeg hlađenja u kabini može doći u slučaju kvara klapne za reciklažu vazduha ili ventilator kabine. Isti simptom se može pojaviti i ako otkaže ventilator hladnjaka. U tom slučaju dolazi do povećanja temperature i pritiska u sistemu. Pa e, termostat reaguje i isključuje kompresor. Ovakvi problemi su izazvani nekim elektronskim kvarom. Problem je u nekom senzoru, na primjer senzor na isparivaču ili senzor pritiska, ili se može desiti da je senzor ispravan, ali da signal ne dolazi do računara koji kontroliše rad klima uređaja. Može se naravno i desiti da ne rade komande kojima vi kontrolišete na samoj kontrolnoj tabli. U čemu god da je problem, šta god da je vezano za neispravnost klime, uvijek savjetujemo da što pre odete kod u servis ili kod vašeg majstora, i da se to odmah proveri da ne bi izazvao neki veći kvar na automobilu. Znači to je u stvari poenta cijelog ovog teksta. Šta god da primetite da ne radite kako treba posebno sa klimom, nemojte sami pokušavati osim ako se naravno ne razumete dovoljno da to rešavate nego što pre u servis i da vidite šta se dešava sa klimom. Naravno opet savjetujemo da se to odradi pre nego što krene sezona letnja kada će vam klima trebati. I prelazimo na posljednji savjet u ovoj našoj emisiji, a to je kako da sanirate ogrebotine i manje rupe na automobilu. Ogrebotine i manje oštećenja farbe su naravno svakodnevna pojava na većini automobila. Bilo da ste se zatekli na parkingu ili kao aktivan učesnik u saobraćaju, oštećenja automobila deluju kao neminovnost. Na sreću većina njih zaustavi se do nivoa ogrebotine ili manjih rupa na limariji a kada je problem već nastao, postavlja se pitanje šta dalje, odnosno na koji način popraviti štetu. Jasno je i logično da farbanje većeg dela površine automobila zbog nekoliko rupica ili ogrebotina svakako ne dolazi u obzir, pa onda izbor pada na takozvane korektivne boje. Korektivne boje su prilično širok pojam i u okviru njih nalazi se više vrsta sredstava koja vam mogu pomoći da otklonite manje oštećenja na vašem automobilu. Nastalih naravno kao posljedice grebanja ili udaraca. Dobra stvar je da većina ovih sredstava nije skupa i da se prodaju u različitim pakovanjima, pa u zavisnosti od oštećenja koje imate možete kupiti manja ili veće pakovanja. Najčešće se radi o klasičnoj farbi koja dolazi u vidu markera ili kreme, a za veća oštećenja se koristi sprej. Njihova upotreba nije komplikovana, ali je važno naravno ispratiti upustvo koje naravno dolazi uz njih u pakovanju. Uglavnom, nanošenje boje radi se polako, u manjoj meri, jer u suprotno može doći do nagomilavanja farbe, pa samim tim pravite dodatne probleme umjesto naravno da rešavate da rešavate postojeći e, problem. Važno je da deo na koji želite da nanesete boju bude čist i suv kako bi boja mogla lepo da legne pod znacima navoda. Nakon nanošenja boje potrebno je da automobil izložite sunčevoj svetlosti kako bi se boja osušila i problem rešio, što znači da bi to trebalo da obavite u periodima kada je lepo vreme ili da vidite prognozu, da vidite kada će nekoliko dana biti lepo vreme, bez padavina, pa da onda odradite, ili ako imate garažu ili tako dalje, ali uglavnom savjetujemo znači, da to odradite danima kada ne pada kiša ili sneg i tako dalje. Nakon nanošenja boje, e, potrebno je to da odstojim, možete naravno i na suncu ili u garaži kao što smo već rekli i naravno e, potrebno je da znate da je ovaj postupak poželjno odraditi naravno prezime zime kako bi se izbjegla pojava, pojava korozije i proširenje nekih oštećenja. E, e, te boje se kreću od 500 dinara pa naviše i ima ih u svim većim i boljim snabdevenim radnjama koje prodaju opremu za automobile, autolakove, autoboje i tako dalje. Možda će vas poneki put neki majstori savjetovati ili neki ljudi koji se malo bolje razumeju da kupite baš boju jer otprilike to je u ekvivalent sa um, delom seta akrilne boje što je svakako više od 12 ml koliko u većini slučajeva dolaze bočice E, koriste se razne tehnike, neki možete raditi sa štapićima za uši, sa čačkalicama, malim četkicama, četkica za lak, četkica za, za lak za, no, za nokte, jel? četkica za likovno, e, postoje naravno i određeni primer za ovakvu vrstu popravki i E, svakako savjetujemo da imate mirnu ruku ili ako imate nekoga koje već ima iskustva u, u toj reparaciji da on dođe da vam onda on pomogne. To bi ujedno bilo i posljednji savjet u ovoj našoj emisiji. Nadam se da su vam savjeti kao i svaki put bili korisni, da ste naučili nešto novo ukoliko niste znali, pogotovo za novije vozače. Ovo je bila znači prva emisija u 2015. godini. Moje ime je Nenad. Hvala vam što ste odvojili vreme i bili uz NXS Web Radio Podcast. Ostanite uz nas do neke sljedeće emisije. Veliki pozdrav. Ćao. NXS Podcast.